פרק כ"ד הנה אדוני בוקק הארץ ובולקה, ועיבה פניה והפיץ יושביה. והיה העם ככהן, כעבד כדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה, כלווה, כנושה כאשר נושבו. היבוק תיבוק הארץ, והיבוז תיבוז כי אדוני דיבר, את הדבר הזה. אבלה נבלה הארץ, אומללה נבלה תבל, אומללו מרום עם הארץ. והארץ חנפה תחת יושביה, כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם. על כן עלה אחלה ארץ, ויאשמו יושבי בה. על כן חרו יושבי ארץ ונשאר אנוש מזער. אבל תירוש ואומללה גפן נאנחו כל שמחי לב, שבת משוש תופים, חדל שאון עליזים, שבת משוש כינור, בשיר לא ישתו יין, ימר שחר לשוטיו. נשברה קריית תוהו, סוגר כל בית מבו, צבחה על היין בחוצות, ערבה כל שמחה, גלה משוש הארץ. נשאר בעיר שמה, ושאייה יוקת שער. כי כה יהיה בקרב הארץ, בתוך העמים, כנוקף זית, כעוללות עם כלה וציר. המה יישאו קולם ירונו. בגאון אדוני צהלו מים. על כן באורים כבדו אדוני, באיי הים שם אדוני אלוהי ישראל. מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, ואומר רזי לי, רזי לי, אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו פחד ופחד ופח עליך יושב הארץ והיה הנס מכל הפחד ייפול אליו פחד והעולה מתוך הפחד יילכד בפח כי ערובות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ רוע התרועעה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ, נוע תנוע ארץ כשיכור, והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא, יפקוד אדוני על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה, ואוספו אספה אסיר על בור, וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים ייפקדו. וחפרה הלבנה, ובושה החמה, כי מלך אדוני צבאות בהר ציון, ובירושלים, ונגד זקניו כבוד.